cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wasu kishiyoyi guda biyu an yi wasu kishiyoyi biyu masu zaman lafiya a tsakaninsu a wani gari ba su taɓa faɗa wa juna abin da zai ɓata musu rai ba suna nan sai wata rana ɗaya daga cikinsu ta kwanta jinya to dama kowacensu tana da ‘ya mace ‘ya'yan nan kuma sun yi kama da juna ainun yadda ba kowa ne zai iya bambance su ba tamkarai dai 'yan biyu ne da mai jinyar nan ta ga alamun ciwon nata ba na tashi ba ne sai ta rika kiran kishiyarta ta ba ta amanar 'yarta kishiyar ta karɓa kuma ta yi alkawarin za ta kula da ita kuma ta yi alkawarin za ta kula da dukka yaran guda biyu kamar ita ta haife su da mai jinyar ta rasu sai kishiyar ta ci gaba da kula da yaran har suka girma suka zama 'yan mata to amma saboda tsabar so da adalci da take yi wa 'yar kishiyarta sai ya zamanto ba ta iya gane 'yarta daga cikinsu domin kuwa kamanninsu ya yi ɗaya sai wata tsohuwa ta ziyarce su da ta lura da yanayin da matar take tafiyar da ayyukanta a hanyar adalci tsakanin yaran sai ta rinƙa yi mata faɗa kan yaya za ta riƙi ɗan wani kamar nata sannu a hankali har dai ta fara karkata ga zancen wannan muguwar tsohuwa to amma sai ta ce ba za ta iya gane ɗiyarta daga cikin yaran ba sai tsohuwan nan ta ba ta shawara da cewa in sun je ɗaukar ruwa kafin su dawo ta dafa dambu ta aje a bakin randa in sun dawo suna jin yunwa za su fara ci to sai ta bari sai sun fara cin dambun sai ta daka masu tsawa tana cewa kun san yadda yake ne ba ku tambaya ba kafin ku fara ci tsohuwa ta ce mata ta lura da kyau domin wadda ta fara cire hannunta daga akushin dambun to ita ce 'yar kishiyarta wacce ta ƙi cire hannunta kuma ta ce suna jin yunwa ne to ita ce 'yar cikinta sai kuwa matar nan ta yi hakan bayan yaran sun dawo daga ɗaukar ruwa sai suka hangi dambu a bakin randa suka nufi bakin randan da gudu suka fara cin dambu nan take sai ta daka masa tsawa tana cewa kun san yadda dambun yake ne da kuka babu tambaya kafin ku fara ci nan da nan suka razana sai yar kishiyan nan ta cire hannunta daga cikin akushin dambu ita kuma yar cikin nata ta dubi haba mama muna jin yunwa ne fa daga nan sai ta kama yarta ta kai ta ɗaki kuma ta kama 'yar kishiyar nan ta yi mata tsaga a fuska daga nan fa sai ta fara ganawa 'yar kishiyar nan ta ta azaba iri-iri har ya kai ga in za su ci abinci sai ta ƙi zubawa 'yar kishiyar nan nata abincin a akushi sai ta zuba mata a ƙasa amma kuma maimakon 'yar kishiyar nan ta rame ko ta damu sai ƙiba kawai take yi daga nan sai ta daina ba ta abincin sam-sam har ma dai ta kore ta daga gidan wai ta je can kabarin uwarta ta karɓi abinci da yarinyar nan ta ji haka sai ta yi ta kuka ta kama hanya ta tafi bakin kabarin mahaifiyar tata tana kuka ana haka ana haka wata rana da ta je kabarin mahaifiyar nan nata tana kuka sai uwar ta fito ta rarrashe ta ta ba ta abinci ta ci ta ƙoshi haka dai kullum sai ta je bakin kabarin nan na mahaifiyarta mahaifiyar ta fito ta ba ta abinci nan da nan ta sake yin ƙiba ta yi kyau ta goge abin gunin ban sha'awa ita kuwa mai uwa a murhu sai ramewa take yi uwarta ta rasa abin da za ta yi wata rana sai wasu samari suka je tambayar uwar cewa ɗaya daga cikinsu yana son ya shiga neman auren marainiyar maimakon ta yi abin da samarin suka nema sai ta ce sai dai su auri 'yarta su kuma suka ce waccan mai tsaga a fuska suke so amma sai ta hana su ta ma kore su daga ƙarshe ta gaya musu kada su sake zuwa gidan domin neman aure da marainiyar nan ta ga haka sai ta gudu ta shiga uwa duniya tana cikin tafiya a dokar jeji babu gida gaba babu gida baya sai ta ga shinkafa da nama sai shinkafa ta yi wa budurwan nan magana ta ce idan kina jin yunwa ki zauna ki ci amma sai yarinyar nan ta ce ta ƙoshi kuma ta ci gaba da tafiya can kuma sai ta ga naman kaza sai naman nan ya yi mata magana sai ta ƙici ta ci gaba da tafiya haka ta rinka haɗuwa da kayan daɗi iri-iri amma ta ki amsa ta yin su ta haƙura da yunwar da take ji ga bakin ga bakin cikin da ke damunta tana cikin tafiya sai ta ga hadari ya haɗu ita kuma babu inda za ta fake ta duba nan ta duba can sai ta hangi wata 'yar bukka nan take ta nufa a guje ta buɗe ta ta shiga bayan ta zauna sai ta ga wani babban kumurcin maciji a gefenta sai macijin nan ya sulalo ya nufi wurinta amma ba ta ji tsoro ba sai kallon kallonsa kawai take yi tana cikin haka da macijin nan sai wani ƙaramin yaro ya ɓullo ɗauke da kayan abinci ya gaya mata ta ba macijin nan abinci nan da nan ta ba shi ruwa ya sha kuma ta ba shi abinci ya ci da ya ƙoshi sai ya rufe baki bayan ta kammala ciyar da macijin nan da shayar da shi sai yaron nan ya tambaye ta ko ita ma za ta ci abincin ne sai ta ce ta ƙoshi sai macijin nan ya sake yin ƙoƙarin razana ta amma sai ta ce ita komai ya ga dama ya yi mata domin ba ta da wurin zuwa kuma ta riga ta sadaukar da rayuwarta da jin haka sai macijin nan ya shiga rikida yana zama namun daji daban-daban amma duk da haka bata razana ba maimakon haka ma sai ta gyara zama tana kallon ikon Allah har dai macijin nan ya rikida ya koma yaro matashi kyakkyawa yarinyar ba ta sani ba ashe macijin nan ɗan sarki ne yake neman aure amma sai ya bi wannan hanya don ya sami mace mai hankali mai amana nan da nan ya sa aka ɗauke ta a kan doki aka kai ta gidan sarki aka ɗaura mata aure da shi aka sha biki bayan an gama biki sai aka tura yaro ya gaya wa amarya za a zo a yi mata kitso to amma matar da za ta yi mata kitson mai ya ce kuma za ta zo da kayan ciye-ciye a hannunta idan ta ba ta kada da ci yaron ya ce mata ta rike duk abin da za a ba ta a hannunta ko sau nawa ne kada ta sa a baki yaro ya ƙara bayyana mata cewa bayan wannan manya ta gama kitso za ta yarda matsefata a gidan amma kada ta gaya mata ta ƙyale ta ta tafi bayan ta tafi kuma za ta dawo ta tambayi matsefatar to sai ta miƙa mata haɗe da kayan ciye-ciyen da ta bata amarya ta amince da makitsiya ta zo gidan sai aka ce ta je ta yi wa amarya kitso da ta fara kitso sai ta miƙa wa amarya kayan ƙwalama wai ta ɗallasa a bakinta sai amarya ta karɓa kamar za ta ci amma sai ta riƙe a hannunta jim kaɗan kuma sai ta sake miƙa mata wani abincin sai amarya ta karɓa ta haɗa su a hannunta haka dai har sai da suka gama kitso makitsiyar nan ta tashi za ta tafi sai ta yarda matsaifin da ke hannunta a tsakar gidan amma amarya ta ƙi gaya mata makitsiya ta kaɗa kai ta yi tafiyarta bayan wasu 'yan sa'o'i da tafiyarta sai ta dawo wai ta manta da ta a gidan sai amarya ta ɗauko mata ta haɗa mata da kyautar da ta yi mata na kayan kwalama a lokacin da take yi mata kitso da mayar nan ta ga an dawo mata da tarkacen da ta bayar sai kawai ta fara zage-zage ta kama hanya a fusace ta fita abinta amarya da mijinta ɗan sarki suka ci gaba da zamar su cikin jin daɗi wata rana sai amarya ta kwanta a ɗaki ita kaɗai tana ta rusar kuka da mijinta ya shigo sai ya tambaye ta abin da yake faruwa sai ta ce tana tunanin gidansu ne da mahaifinta da kuma kishiyar mahaifiyarta wadda ta riƙe ta ta kwashe labari gaba ɗaya ta gaya masa da ya ji bayaninta sai ya tambaye ta tana iya gane garinsu sai ta ce ta sani ba tare da wani ɓata lokaci ba sai ya ce ta shirya su je su kai musu ziyara jin haka ya sa ta shiga murna da shirye-shiryen tafiya ta tanadi kayan sutura da sauran kayan masarufi da ranar da suka sa za su yi tafiya ta zo sai sarki ya sa aka haɗa su da dawakai da 'yan rakiya masu yawa sai ka ce ita ce matan sarki suka kama hanya da suka isa garin sai ita da mijinta da 'yan rakiyarsu suka nufi gidan iyayenta suka shiga gidan mutanen gari kuma suna ta mamakin yadda wannan yarinyar da aka ba wuya a baya ta koma haka da 'yar uwarta ta ganta sai ta rungume ta amma da kishiyar uwarta ta fito sai ta ce ba ita ba ce amma da kishiyan uwarta ta fito sai ta ce ba ita bace ta ɓata ba to amma saboda tsabon fuskanta nan take ta gane ta kuma suka runguma junansu suna murna bayan amarya ta huta sai suka fara hira ta kwashe labarin tun daga barinta gida har zuwa lokacin da ta auri ɗan sarki da ta gama ganin dangi sai ita da mijinta suka yi musu sallama suka kama hanya tare da ‘yan rakiyarsu suka koma garinsu bayan tafiyar ta sai kishiyan uwar nan ta ce lallai ita ma ‘yarta ta je ta auro ɗan sarki a kan dole yarinyar ta amsa da ta kama hanyar tafiya neman ɗan sarkin da za ta aura kamar dai yadda ‘yar uwarta ta yi tana shiga daji sai ta ga shinkafa da nama tun kafin ma a yi mata magana sai ta tsuguna ta fara ci sai shinkafa ta ce da ita 'yan mata zo ki ci shinkafa da budurwa ta ji haka sai ta dubi shinkafa ta mayar mata da jawabi dama ko baki magana ba ma ai ina jin yunwa sai ta ci gaba da cin shinkafa har ta ƙoshi daga nan sai ta kama hanya ta fara tafiya ba ta yi nisa ba sai ta haɗu da naman kaza nan ma ta zauna ta ci har ta ɗebi cinya da fuka-fuki da ƙirji a hannunta ta yi guzuri ta sa kai ta fara ci gaba da tafiya tana lasar baki ba jimawa sai hadari ya taso ta rasa yadda za ta yi ga shi ba gari kusa kuma ba ta san inda ta dosa ba can sai ta hangi wata 'yar bukka ta ruga a guje ta shiga sai ta ga wani shirgegen maciji tana ganin macijin nan sai ta kwala ihu tana neman hanyar gudu sai ɗan yaro ya bullo mata ɗauke da abinci ya ce ta ba macijin sai ta ce tabɗi ta yaya ina jin yunwa in ga abinci in ba wani maciji sai ta kama can abinci ta yi watsi da maciji jim kaɗan sai macijin nan ya fara rikida tana ganin haka sai ta fada a sume wato bata ga ɗan sarki ba balle ta san kamanninsa bayan ta farka sai ta ganta a gidan wasu masu sarauta amma talakawa ne da wani ɗan yaro ya zo ya gaya mata cewa za a zo a yi mata kitso amma idan makitsiyar ta ba ta abin kwalama kada ta ci tana jin wannan ƙa'idan sai ta ce tabɗi aini in har na ga abin daɗi ba zan ƙyale shi ba sai na ci da makitsiya ta zo ta fara yi mata kitso sai ta miƙa wa yarinyar nan abin ƙwalama sai ta karɓa ta kai baki ta cinye da ta sake miƙa mata na biyu sai ta sake lankwamewa bayan sun gama kitso sai makitsiyar nan ta yarda da matsefinta sai ta ce da ita aikin manta da matsefinki sai ta juya ta karɓa ta tafi tana dariya